como que dice, yo. A veces no tengo money, money. No salgo para la calle y me quedo chile. En el bloque hago mi party. Hasta que mangue par de pesos pa' irme run. A veces no tengo money, money. No salgo para la calle y me quedo chile. no tengo money, pero por suerte que puedo buscarlo. Mientras tanto son muy pocos y no puedo malgatarlo. Hay que pagar la deuda del colmado, hay que comprarle un tro de cosas que en verdad necesito a mi lado. No un humo que me deje una resaca. Tengo un presupuesto que lo alcanza el que se busca. Este año mi panita no me pueden ver la placa. En un drink no me concentro porque hay otra dirección en este caso Además, hay tanta envidia que estoy moca, no conmigo, pero ya muchos pan a mí me lo han vendido por pepa. Soy alérgico a la gente freca. Mejor me quedo en el bloque y llamo a Carlos para que frene con no tengo money, No salgo pa la calle y me quedo chill. En el bloque hago mi party. Hasta que mande par de pesos pa irme rune. A veces no tengo money, money. No salgo pa la calle y me quedo chill en el bloque, hago mi party. hasta que mande par de pesos pa' irme rune. Flores recha, que me quieran poner eso, pero sin bajar en confianza para que no dañe la vuelta. Más tarde freno a capiar la grasa, Tal de cubrí que al final soy yo quien hace mi diligencia. Lo más importante de la vida es sentirse conforme, y de eso yo soy rico porque no me desespero. Estoy claro de lo que quiero, puedo hacer cualquier juidero, pero estoy en otra vuelta. Tú no entiendes nada, yo te cuando estábamos subiendo fui el primero que caí. Ahora yo solo estoy aquí, casi siempre estoy riendo, aunque no te lo demuestre a ti. Mi vida es así, casi siempre estoy feliz a pesar de que estoy troteando. Siguen apareciendo lo del mami. Me sale más económico por todo lo que aprendí. Me sumo, dividí, me funcionó, lo reconozco. No demagogo, quiero cero kilómetros de mí. veces no tengo money, money. No salgo pa' la calle y me quedo chile. En el bloque hago mi party. Hasta que mando par de pesos pa' irme rune. A veces no tengo money, money. No salgo pa' la calle y me quedo chile. En el bloque hago mi party. Hasta que mande par de pesos pa' irme rune. Que lo que, que lo que, gua guagua, Arroba Rochi RD, el menor de los Mi pana. De Music, claro, eh. el 27. Dame la luz, de pura lo Adeli. <laughs> Que lo que, Ariel. Esta es la verdadera chucada. <laughs> Tú no sabes que lo que. Hablamos ahora. Arroba Roger RD. Lo calle.